meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen. Izobraževalno glasbeni, variate, zofijni, ljubimci. I'm a pornographer because I'm serving the revolution. Everything that is decadent speeds up revolution. Today, at this phase, it is necessary to generate disgust. Disgust in ourselves and what we have allowed ourselves to become. The pornographer is, of course, the most disgusting. I thought you were a communist. Personally, well, personally, I'm an aesthete. I long for the erotic. I mourn for the erotic. For in the new world after the revolution, all this must be lost. Eh, no, Leopold eh, von Sacher-Masoch je bil Eh, avstrijski pisatelj, ki je živel v 19. stoletju eh, in je bil eh, tudi sam aktiven mazohist. To je človek, po katerem je mazohizem dobil ime, kajti graški seksolog in psihiater Richard von Kraft-Ebing je ob koncu 19. stoletja Eh, pisal zelo eh, izdatno knjigo, torej debelo knjigo o seksualnih perverzijah. In takrat eh, je bil sadizem že poimenovan po desadu in je potem on zelo globoko razmišljal, kako pa naj poimenuje perverzijo, v kateri gre v bistvu za dva človeka, ponavadi nasprotnega spola, ne? zdaj pa vemo, da ni nujno, da sta nasprotnega spola, v katerem En človek doživlja ugodje s tem, da ga tisti drugi ponižuje, da ga trpinči psihično, fizično in tako naprej. In potem <clears throat> je nekako mu prišlo na misel, da bo uporabil kar primek svojega graškega kolega, eh, pisatelja Leopolda von Zahar Mazoha, ki pa je imel dva primka. Mazoh je pravzaprav primek njegove matere, eh, medtem ko eh, von Zahar je pa primek njegovega očeta vendar družina njegove matere ni imela moških potomcev in potem je njegov um, oče, ki je bil policijski načelnik, prosil v bistvu avstrijskega cesarja, da mu dovoli uporabo obeh primkov in tako je Leopold von Zahar Mazah, ko je bil star tri leta, je dobil v bistvu dva primka. No? In eden ta primek njegove matere je potem postal v bistvu neologizem, novo poimenovanje in novo ime za to perverzijo. Takrat je bil že uh, Leopold von Zahar Mazel, ko se je to zgodilo nekako že na koncu svojega življenja in tudi na žalost je doživel, da je njegovo zelo obsežno romanopisje že utonilo v pozabo. Uh, to je bil človek, ki se je rodil v Lembergu, uh, da danes se temu mestu pravi Lviv ali Lvov v Galiciji. Galicija je bila eden najbolj uh, zaostalih delov avstro-ogrskega uh, Eh, pač, eh, imperija. In, eh, ta, in tam, ta, ta, ta del, to mesto, se danes nahaja v Ukrajini. Zato je Zahar Mazov vedno v bistvu nekako se zelo postavljal, postavljal s tem, da je on slovanskega izvora. Zato, ker v bistvu je imel takrat, pač v tistem času, je bila vzgoja nekaj, pač tudi v spremni besedi, ki te pišem, je bila vzgoja v meščanskih družinah in aristokratskih precej drugačna in je bila prepuščena ta telesnost med otrokom in vzgojiteljem oziroma vzgojiteljico, ni šlo zaves med materjo in otrokom, ampak zaves med varuško. In te varuške slovanskega rodu so na Zahar Mazoha pustile zelo globok pečat predvsem pravljice, basni, pripovedke eh, iz slovanskega, recimo tega bajeslovja, so nam pustile zelo globoko tis. In potem je v bistvu, ko so se preselili v Gradec, eh, je bil eh, zelo navdušen nad zgodovinopisjem in je tudi študiral na Graški univerzi in postal tudi profesor zgodovinopisja, eh, ampak nekako je pa vedno imel več dobišlije, in uh, se nekako ni hotel, niti ni imel takšnih tesnih tendenc, da bi se uveljavil kot znanstvenik, in ga je vedno bolj gnalo v bistvu v fikcijo in v literaturo. Ki pa je bila pogosto napisana tako, kot da bi šlo za neko zgodovino pisje, kot da bi šlo za neke romane, ki recimo govorijo o nekih zgodovinskih resnicah. In motiv, ki se je zelo pogosto pri njem pojavljal, je bil ravno motiv zelo močne ženske, dominantne in pa krhkega moškega, in ta ženska nad njim, recimo, zelo, zelo prevladuje. E, tako da e, je bilo <laughs> meni zelo zanimivo brati, predvsem te kritike, e, ki so izhajale v času njegovega življenja. Ker je večina avstrijskih in pa nemških kritikov v bistvu uh, trdila, da uh, je ta mazohizem, ne, uh, Eh, oziroma ta odnos med moškim, med uh, tako dominantno žensko in šibkim moškim, da je to v bistvu slovanska bolezen. Uh, ker se mi zdel tako, da je uh, res en tak zanimiv stereotip, ne, kako v bistvu uh, Preložiti neke simptome družbe in pa osebne simptome na neko v bistvu, skupino ljudi, uh, Eh, ki je gotovo takrat v tej ožji Avstriji veljala za marginalno, eksotično, temačno in tako naprej. Ne. Zofini, ljubimci. Zdaj, kot sem sam je imel v življenju več žena eh, in je tudi sam prakticiral eh, to mazohističen seks in je v bistvu eh, se tako zelo uživel a ne, v to, da je potem, ko je šla Venera v Krznu, katere glavna junakinja je ime Vanda, ne, je njegova žena, ki je bilo ime, prva žena, ki je bilo ime Aurora Rumelin, se prav preimenovala uradno v Bando von Zahar Mazov. Torej, preimenovala se je v ime njegove literarne junakinje in potem sta oba živela tako zelo aktivno mazohistično življenje, oziroma, ja, eh, ki je pa pripeljalo do tega določitve eh, in eh, potem je išla po njegovi smrti njena autobiografija, eh, ki se imenuje Moja življenjska izpoved. Eh, in sicer eh, jo je napisala, mislim, in to je pa res zelo, zelo zanimivo delo, ki, ga, ki je bilo tudi zdaj večkrat v nemškem jeziku ponatisnjeno in pripoveduje o tem res ekstremno zanimivem življenju s tem avtorjem. Pisal je pa vedno v stilu nekega romantičnega realizma, uh, Zato, ker takrat, v tistem času, eh, recimo v drugi polovici 19. stoletja, je bil na drugih literarnih področjih je bil zelo prisoten, v bistvu je bil najbolj in kot trend v Franciji naturalizem in zola, medtem ko se pa v, na področju nemško govoreče književnosti v Avstriji in Nemčiji naturalizem nikoli ni uveljavil v takšni obliki, kot se je eh, potem eh, uveljavil v Franciji. To pa zato, ker je bila nemška romantika tako močna, ne? ker je prav, ravno nemška literatura bila zibelka romantike. Tako da njegovi eh, eh teksti so pisani stilno v smislu tega romantičnega realizma, Uh, on je prav zelo odklanjal zolaja, odklanjal je naturalizem. Uh, jasno pa je tudi bilo, da Gradec takrat ni bil svetovna metropola in da tudi bralcev ne bi imel uh, za kakšen drugačen stil pisanja. Čeprav se dajo, v bistvu pa uh, jaz sem v tem tekstu, uh, uh, ki sem pisala v Mazohizmu, v Evropskem romanu, tudi potegnil zelo zanimive uh, usporednice recimo z mazohizmom eh, pri Zahar Mazohu, pa recimo z eh, Zolajevim romanom Nana, kjer je osrednja junakinja prostitutka, ki trpinči moške iz francoske družbe. Ne. Zdaj seveda ta motivika te eh, nenavadne seksualnosti oziroma, ki je bila takrat pač pojmovana za zelo nenavadno, ga pa približuje dekadenci. Ne. Eh, zdaj, zakaj ravno ti dve deli? Pa zaradi tega, ker iz vsega tega širokega opusa se zdi, da sta prav Venera v Krznu in pa um, Platonova ljubezen edini dve deli, ki sta zelo aktualni za sodobnega pravca. Nekako se zdi, da je morda za druga dela, da so tako pod vplivom njegovega časa, da ne primorejo takšne univerzalnosti kot ravno ti dve knjigi. Poor Seth. It's all so horrible, isn't it? The nightmare of childhood. And it only gets worse. One day you'll wake up and you'll be past it. Your beautiful skin will wrinkle and shrivel up. You'll lose your hair, your sight your memory. Your blood will thicken. Teeth turn yellow and loose. You'll start to stink and fart, and all your friends will be dead. You'll succumb to arthritis, angina, senile dementia. You'll piss yourself, shit yourself drool at the mouth. Just pray that when this happens, you've got someone to love you. Because if you're loved, you'll still be young. yesterday. All my troubles seem so far away.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 Oh, I be. dokaj znan in popularen v svojem času. Medtem ko danes se zdi, da v bistvu Sahar Mazov v literaturi nima posebnega mesta, ampak se bolj z njim ukvarjajo druge vede, recimo psihiatrija, filozofija in tako naprej. Kako ga vidite vi Ja, vidim ga ravno tako, ne, kot ste vi zdaj rekli. Uh, eh, Leopold von Zahar Mazah ni velik pisatelj, pa upam, da me ne bo kakšna strela zdaj udarila. Ni velik pisatelj v tem smislu, da bi to rekla, da to je pa Zola, to je pa Dostojevski, to so pa ta največja imena uh, evropskega romana. Ne, ni. Um, čeprav so ga v času, ko je živel, so ga eh, imenovali tudi malo ruski turgenje, ravno zaradi teh čudovitih opisov narave. Eh, ni, je pa v bistvu ustvarjalec, ki je pa ustvaril tak tip literature, ki pa je neznansko zanimiva ravno za recimo sodobno teorijo, eh, filozofijo, za prav različne smeri recimo sodobne refleksije umetnosti in pa eh, seveda pa tudi za psihologijo, psihiatrijo in tako naprej. Ravno zaradi tega, ker je on na en tak pač v, ne, v nek tak romantičen način zelo, zelo um, nazorno opisal simptome predvsem mazohizma. Ne? V bistvu zato, ker je on, pač vsa ta dela so autobiografsko obarje, obarvana, ker je on to tako zelo doživljal na lastni koži, je izjemno to tako lepo opisal, kot da bi šlo za nekakšen učbenik te spolne prakse oziroma perverzije. Ne? E, zato je verjetno tudi lete, v 60-ih letih, eh, ko je izšel roman Venere v Krznu eh, v Franciji, eh, je spremno besedo napisal francoski filozof Deleuze, Hlad in krutost, In ta spremna beseda je šla tudi v slovenskem prevodu leta 2000 v zbirke na Lekta skupaj s knjigo Venera v Krznu. In takrat je ravno Deleuze res čudovito upisal, mislim, zakaj gre pri mazohizmu, eh, je v bistvu, pa kar naenkrat so se pa začeli sodobni filozofi, teoretiki, psihologi zelo zanimati za to temo. Ne. Pa ne samo eh, področje teorije, ne, v kateri se je ta debata odprla <clears throat> in potem v bistvu uh, so vsi začeli tudi eh, komentirati Freudova spoznanja o, o mazohizmu, ne? zaradi tega, ker vemo, da v bistvu eh, sodobna teorija, eh, sodobna filozofija, predvsem pa feministične smeri literarne teorije in kritike, mazohizem danes precej drugače pojmujejo, kot ga je recimo Freud. Čeprav Freud še vedno ostaja izhodišče, pač izhodišče za pojmovanje mazohizma. Ne? Uh, ker pravi, da gre predvsem za erogeni mazohizem. To je v bistvu eh, čista v najbolj te uh, osnovni obliki, ne, uh, kot nek spolni gon, nagon, uh, pri katerem uh, doživlja mazohist užitek uh, v trpinčenju, ne, uh, da gre za moralni mazohizem, to pravi Freud. To je v bistvu, ko nek človek uživa ker ga kar naprej tepe usoda in kar naprej si v življenju pripravlja dogodke, da mu gre slabo in mu gre slabo in slabo in čim slabše mu gre, tem bolj uživa. Ne? Potem eh, tretja stvar je pa, eh, je pa eh, Freud, to je pa danes stvar, o kateri se največ diskutira, ne? je pa feminini ali mazohizem, ki je pa pove, povezan z ženskostjo, ne? ker Freud pravi, da pri spolnem aktu, če ženska ne bi bila mazohistična, ne? tega spolnega akta sploh nekako ne bi mogla preživeti. To je zdaj tako bolj primitivno rečeno, kaj pravi Freud. Ne? Uh, Potem so pa še drugi zelo pomembni avtori, kot je naprimer uh, eh, Wilhelm Reich, uh, ki je napisal knjigo uh, tudi o mazohizmu, ne, mazohizem in družba, mazohizmus und Gesellschaft v 50-ih letih, uh, ki je pa zelo razširil, ne, zelo razširil pojem mazohizma in je uvedel čisto nov pojem uh, in sicer govori o tako imenovanem socialnem mazohizmu. Uh, Reich pa pravi, da v bistvu vsak človek mora biti deloma mazohist, ker mora nekako se navaditi, da se uklanja željam drugim, drugih in da dela proti svoji volji. In da mu ta socialni mazohizem, da pravzaprav vsem nam pomaga, da smo sploh lahko družbena bitja. Ne? Ker če bi samo nekako delali tisto, kar nam paše, no, po domače povedano, potem uh, ne bi mogli uh, v bistvu funkcionirati ne, uh, kot družbeno bitje. Uh, tako da, ja, zdaj, to, mazohizem kot spolna praksa je ta najožji, a ne, ta najožji pojem, medtem ko se seveda pa dan danes lahko mazohizem razširi že uh, na, v bistvu na koncu prideš do tega, da je vsako vedenje človeka, tudi če ne izvaja neke mazohistične spolne prakse v določenih elementih, uh, pač mazohistično, ne. www.zofijini.net Vaša bližnica do vednosti. time was running wild a million dead end streets and Every time I thought I'd got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Ch -ch -ch Changes strange changes. You wanna be a richer man. changes. Turn and face the strange changes. It's gonna have to be a different man. Time may change me. ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultation because they're quite aware of what they're going through. Changes turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up and out of it. Changes and face the strange. Changes. Where's your shame you've left us up to our next event? Time may change me. You can't twist time strange back. what exactly are your politics? Change fucking everything. To root out all that is rotten. Zdaj, kaj pa bi bilo pri Deluzu? Eh, nekako do njega je veljalo, da imaš ti pri mazohističnem aktu eh, imaš nekega, neko osebo, ki je mazohista, ne, ki je trpinčena in neko osebo, ki je sadist in ta oseba trpinči mazohista. Ne. On je lepo pokazal, da sadizem in mazohizem eh, nimata zveze ne, e-, ena, eno z drugim. Kar je tudi, ne, če beremo recimo to Eh, avtobiografijo Vandefor Zahar Mazok, tudi ugotovimo, da je to verjetno res, ne? ker Zahar Mazok je imel s časama, mu je kar veliko žensk, eh, ki so bile sadistke, ne, pisalo eh, in so hotele v bistvu imeti z njim kakšne stike, vendar je pa on v bistvu vse te sadistke odklonil ne? in se jih je zelo bal. Eh, kaj pravi, eh, eh, deluje spravi to, ne? da je moški, pač, moški, ta klasična oblika, šibak moški, dominantna ženska, ne? domina, da je moški v bistvu on si zbere, izbere pač partnerko za to svojo igro. Ne. Mazohizem je vedno igra. Zato, ker mislim, včasih se seveda nažalost tudi zgodi, da se ta igra konča smrtjo. Ne. Ampak to ni cilj, ne. to ni cilj mazohista, do tega pride zaradi različnih nesreč. Ne. Uh, in on vzgaja vedno neko osebo v domino. In kljub temu, da se zdi, da je ona njegov uh, gospodar, uh, to ni res, ampak je v bistvu on vse skozi gospodar situacije in vse skozi daje te osebi, ti domini, natančna navodila, kaj naj z njim počne, da bo on eh, pač dosegel užitek. In delo spravi tudi to, kar se mi zdi izjemno zanimivo, da eh, seveda mazohistce vse skozi izogiba, neka naravna pot seksualnosti je ta, ne, da ima človek spolni odnos in potem pride do orgazma. Pri mazohistih pa je ta orgazem zadrževan. Ne. Mazohist se izogiba orgazmu uh, in pa zato, da bi vse skozi se nahajal v tem neskončnem in nenehnem in uh, uh, brezkončnem stanju vzmirjenosti. Zato je suspens, ta moment v bistvu te ekstaze, ki se nikoli ne konča, eden od poglavitnih elementov mazohizma. Ne. Potem so pa še različni drugi. Ne. Mazohizem samo v sebi eh, recimo, vsebuje tudi zelo veliko elementov ekshibicionizma, razkazovanja in tako naprej. To pa potem recimo Rajh eh, bolj detaljno eh, definira. Ne. Ampak kaj je v bistvu tega delozoga nam ponudi popolnoma? <clears throat> drugačen pogled na ta odnos med moškim in žensko. Ne. Zelo pogosto se tudi dogaja, da uh, se moški in ženska v tem mazohističnem aktu povežeta na podlagi pogodbe, še dan danes. Ne. In ta pogodba je uh, v bistvu uh, tudi bila stvar uh, v času Leopolda von Zahar Mazoha, uh, ko je podpisal uh, pogodbo, Eh, z grofico von Bogdanov, eh, s katero je podpisal, da je ona njegova gospodarica in da ima eh, pravico, da ga kaznuje do smrti, če ni z njim zadovoljna, da je on njen sužen, da lahko z njim počne kar hoče in tako naprej. In potem res obstaja en zgodovinski dokaz, da sta potovala po Italiji s to grofico in da je bil on res oblečen v njenega služabnika, v lakaja, in da je v bistvu vse počel, kar mu je ona pač rekla, ne počne. Uh, v glavnem, in točno to zgodbo je potem upisal v te Venere v Krznone. We have declared revolutionary war upon you, the enemy of the people. Death to the fascist insect that preys upon the life of the people. It's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. alright. Alright. Alright. situation where you know we all want to change your head. You tell me it's the institution Well, you know you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao ain't gonna make it with anyone anyhow. You know Alright. Alright. Alright. tako, kot človek bere te stvari za nazaj, pa to ne, je dejansko ena od najbolj značilnih zadev pri dobi viktorijanstva ta, eh, v bistvu, to izogibanje erosu v javnem življenju in tudi v zasebnem življenju, in v bistvu človek samemu sebi ne, in družba mu nadane neke okove in mu prepreči, da bi se eh, v bistvu kot seksualno bitje realiziral. Ne. In v tem smislu, ne vem, tudi enkrat, eh, ko sem bila že dosti mlajša, pa sem spomnila, kjer ga leta, sem šla gledati na Dunaj <clears throat> razstavo Freud, ne, o Freudovem času, pač ki ta čas. Ne? In, uh, in nevrjetno, mislim, kako si presenečen, ker je bilo razstavljeno uh, različno orodje, ne? ki prav kruto zgleda orodje, ki je bilo takrat v meščanskih družinah uh, prisotno, zato da bi ljudem preprečili spolno življenje. A, ali ne vem, deviški pasovi za ženske, ali različni pasovi naprave, s katerimi so. V bistvu otrokom preprečevali masturbacijo, in tako naprej. Uh, Tako da vidiš, da je v bistvu je bilo to res eno tako eh, zelo represivno obdobje, eh, ki ima pravzaprav veliko tega elementov eh, pač mazohizma. Če mazohizem razumemo kot to, da v bistvu nekaj pač preprečimo ne? in s tem v bistvu doživimo neko sami sebe ali pa družba nas postavi v neko pozicijo žrtvene. Ne? Ja, je to zdaj zelo močno v tem eh, pisu Lakan, eh, o tem eh, pač pa tudi potem Žižek, ki je skombiniral Lakana pa Deloza, ki je pisal o tem pač v srednjem veku. Takrat so bili eni recimo zelo znani mazohisti, ki se takrat še niso seveda imenovali mazohisti, kot recimo pesnik Ulrich von Liechtenstein, ki je dejansko tako pravi zgodovinski vir, Eh, ki je pisal pesmi svoji dami eh, in se je tudi dejansko sam res eh, fizično kaznoval, tako da se je dal, da bi dosegel njeno oboževanje, odrezati prst, pa prav zašit usta, pa preoblekel se v Venero in je v tem kostumu Venere potval v Benetke pa tako naprej. Ne. Tako da so seveda eni taki primeri zelo izstopajoči. Ne. Eh, in tudi um, Lekan sam piše o tem, uh, o tem mazohističnem razmerju med to ledeno žensko in pa popolnoma podložnim moškim. Ne. Čeprav po drugi strani, pa ravno, ko sem pisala ta tekst, ne, eh, so pa, je pa druga linija raziskovalcev srednjega veka, med njimi tudi nekateri sloven, slovenski raziskovalci, kot je recimo z filozofske fakultete profesor Pinterič eh, pa profesor Boris Anovak, eh, ki ste se zelo um, veliko ukvarjali s trubadursko liriko in ravno z njima sem se pa prav dosti pogovarjala v bistvu uh, o tem, da uh, pač oni dva pa niste tako zelo pristaša te lakanovske teorije in pravta, da je trubadurska lirika in pa sploh ta odnos med moškim in žensko veliko bolj kompliciran bil ne, in veliko bolj kompleksen Eh, da bi se ga tako enoznačno dal eh, pač na ta en imenovalec nekako pripeljati. great a burden you put on me. I have grown up in a great man's shadow. All my life I've been a symbol. A symbol is eternal, changeless, an abstraction. A human being is mortal and changeable, with desires and impulses, hopes and despairs. I'm tired of being a symbol, Chancellor. I long to be a human being. This longing I cannot suppress. družbenem aspektu, mhm. sploh mm -hmm. v tem obdobju, ki je danes bilo zelo živo, znamo ta vrenje navode in tako dalje. Mhm. Eh, poznate slučajno mi to, jaz sem nekaj iskal, ne, tega nisem nekaj našel. Ne. Je, jaz v bistvu tudi nisem našla te njegove tekste, ampak samo uh, v eni knjigi zbrane recimo tekste drugih njegovih sodobnikov, ki nekako pišejo o tem. Ne. Uh, Eh, v glavnem pa zgleda no, to, kar so v njem pisali, eh, da je šlo dejansko za človeka, ki je verjel v neko utopijo, v neko možnost neke pravične družbe, ne, eh, skoraj nek, nekih so, so, socialne utopije, nekega socializma, ki temelji na etosu, na delu in pa predvsem na enakih možnostih ne, moškega in ženske. In, On je v bistvu nekako rekel, večkrat je zapisal, Eh, da bo v bistvu eh, odnos, uspešen odnos med moškim in žensko eh, možen samo takrat, ko si boste enakopravna po svojem statusu, po svojih sposobnostih, po svoji izobrazbi. Tako da to je pač velikrat zapisano. Nisem pa tudi jaz nobene te njegove v bistvu politične razprave, ki verjetno v Gracu, ne v kakšnem arhivu, Eh, nikoli brala. Sigurno, tam se mora nahajati največ teh njegovih originalov. Ne? <clears throat> Razstava, ta historičen del je bil v Deželnem muzeju v Gracu, ne? Eh, tako da siguran je temu v Deželnem muzeju, pa potem uh, na univerzi, kjer je bil on profesor, uh, mislim, da je skoraj nujno, da bi bili te, ta njegova dela. Ne? še jaz še nekaj, ki sem zanimal, kde odzivam na platne obveze, platne obveze. Eh, kak je izhajala ta knjiga, oziroma da je sporo pobačila, da je izšla originalno in eh, kakšen je bil dejansko bil lokalno polje, kako je potem dejansko ta knjiga kakirala, da so neke mikrofone, kjer dejansko moče doživela nekaj drugačne. Ja, mislim, da je šla takrat, ko, eh, ko je šel vrsta cikl, kaj novo volilo, ne, skupi isto, pač v istem ciklu kot Venera v Krhnu, 1870, eh, bila je popolnoma uničena, ne strani kritike, eh, tako da je za drugi del cikla v bistvu potem šel iskat založnika v Švico. Eh, potem pa mislim, da je do 20. stoletja ostala kar nekako zaprašena, ne, oziroma se je na njo pozabilo. Ne, in potem v 60-ih letih, kot sem rekla, ko deluje, se v bistvu spet sproži zanimanje. Ne, Eh, pa tudi eh, recimo Lurid, eh, ki je na plošči um, Niko in Velvet Underground izdal pesem Venera v Krznu, ki smo na radiju študenčasih skozi vrteli tista Shiny, Shiny, <laughs> Shiny Boots of Leather. Uh, Eh, no, ta pesem je pa potem eh, zelo v bistvu vplivala na eh, recepcijo mazohizma v popularni kulturi, ne? V, na področju filma, videa, stripa in tako naprej. Menda na Japonskem obstajajo cele zbirke stripov za mazohistično motiviko in tematiko. Ne? If you believe in eternity, then life is irrelevant. The same way that a bug is irrelevant in comparison to the universe. If you don't believe in eternity, then what you do here is irrelevant. Your actions here are all that matters. Then nothing matters. There's no ultimate consequences. the station. sexual acts actually involve four or five different sexes. Wait a minute, that means that for every one fuck, there's four or five people <laughs> actually going at it? That sounds exhausting. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. Yet all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Yet I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the songs in your blush. Can I just have one more morning dance with you, oh, my love? Can I just make some more romance with you, oh, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, oh, my love? my love. Can I just make some more romance with you, my love? chasing after some it, and it's always gonna get away. Oh, damn it! Damn it! Damn it!